la placebo efico. Antau plurai iahoi, seriosa scienza publicajo rapportis la jenan eventon. Dudec sep homo visitis la malsanuleion pro grava cae subita malaltigio de sia sangopremo. Li multe svitis cae trembris. La iunulo clarigis che li jus ingrutis dudec nau contrao de prima in piloloin post disputo cun sia cor amicino. Oni donis al li tiu in curaziloin cadre de esploro, quiu daurintus du monatoin. La curatistoi ec curazis lin, sed tamen gia sano stato plu estis timiga. Tiam, oni informis lin che li spertis trodoson de placeboi alivorte shain curaziloi. Facte la piluloi, ciundri engrutis, estis tute neutralai. Estis nenia substanzo ene. Pos decvin minutoi, la paciento fin fine resanigis corpe cae mense. Comprenebre la placebo effico ne ciam estas tiom drasta. Tamen, gi ocasas ofte ciutaga fregado. Exempri, quarono da homoi qui ingrutis praceban pirulon, credante che gi estas viagra, poste rapportas pri alta pribonigio de sia erecto. Case de iui genuai artrosoi, clatsica operatio au shain operatio ocasigas la saman malaltigion de doloro et la beboi, cae la pleimuto de domai cae bredai bestoi estas influatai pro la placebo efico. Dum longa tempo, oni pensis che la placebo efico estis iom magia cae che oni ne povis clarigigin. Au che la menso capablis curazi la corpon, se oni vere desirus tion. Nun, tiu ne pru estas vera, cae pro tio oni pli cae pli ofte anstatavas la nomon placebo efico per la contextae efficoi. Oni tiel nomas gin, char la contexto de la curazzo influas gin. Exemple, altigas gin alta preso cae maloftezzo de curazzado au curazzilo autoritato cae certezzo de curatisto, au ancora o la nomo, formo, cae coloro de la engruata substanzo. Tiai agioi cae afferoi modifas niain fisiologion, altigante au malaltigante niain hormonain productadoin, caido fin fine niain simptomoin kiel nia doloro. En tiae situatioi, mia hormono nevero evoluas cefe pro du eventoi. Unue, pro la condicia reflexo. Gio casas post chiam oni travivis vivsperton dum quiu oni accordis stimulon, chiel la engruto de contraudolora curazilo, cun exemple malaltigio de doloro oni de nove povas ugazigi tiun accordigon, ecz per placeba pilulo. Oni verifistion tion al observado de cerboi en magneta resonanza bildigo. La engruto de placeba pilulo stimulas la samain cerbain regionon cae ocasigas la productadon de contraudolorai hormonoi. La dua evento estas la atenda effecto. La paciento emas senti au travivi tion, cion ri antao la curatsado pensas senti, au tion cion la curazzisto celas. Iu pli la paciento malquietas? Des pli la atenda effecto estas forta. Oni pri bone conas tiun fenomenon en educado. La instruisto estas convicita che la lernanto havas chanson pribonigi, cae vidas la lernanton tia maniere che la supposo pravigiu. Cae effective, tio casas pli ofte, ol ciam instruisto mal pli credas e la capabloi de la lernanto. Bedaurinde, la curacistoi cae aliai sanistoi ofte ne bone conas cae usas tiuin informoin pri la contextai efficoi de curazzado au curazilo. Male, terapistoi quiu usas alternativae medicinoin, ciel homeopatio, acupunturo au osteopatio, ofte pli bone usas tiuin rimedoin, ecz sen consii pri ili. Onido ofte clarigas la successoin de tiui neprovitai medicinoi danke al tiu contextai efficoi.